Aleluja. Takže nech sa páči, môžeme, môžeme si sadnúť. Ja vás chcem ešte raz srdečne privítať dnešné ráno. Teším sa, že môžeme byť spolu a dnešnú nedelu a modlili sme sa za deti a ja keď sa modlívam, jedna z modlitieb za tento zbor je za rodiny a za deti. Viete prečo? Pretože rodiny a deti si myslím, že sú jedným z terčov nepriateľa, aby ničil, rozbíjal, nivočil, Viete, aká je, aká je veľká rozvodovosť v našej krajine? A pomaly každé tretie manželstvo je a, rozvedené. A Boh stvoril rodinu. Dnešné ráno, keď som sa modlil, hovorím, pane, ty si stvoril rodinu, ty si stvoril, ty si pôvodca rodiny. A Boh je pôvodca rodiny a diabol je ten, ktorý chce ničiť, a, a, kaziť to, čo Boh stvoril. A ja vás chcem pozbudiť, aby sme boli ľudia viery a ľudia modlitby, aby Doma sme sa modlievali za, za, za naše deti, za rodiny. Prichádzali na bohoslužby, prichádzali na domáce skupinky, aby sme naozaj zasvetili svoje životy Bohu a naozaj kráčali aj v tomto prevrátenom svete, aj keď nie je to stále ľahké. Kráčali v Božej bázni a Božej milosti a ja verím, že Božia ruka je mocná, aby nás zachovala od zlého. Amen. Boh je mocný, aby nás zachoval od zlého, naše rodiny, naše deti. Ja mám spolužiakov, ktorí sú možno, že trikrát rozvedení sú, e, žijú všelijakým rôznym spôsobom života. A keby mňa Boh nezachránil, nezmenil, tiež by som zli, žil zlý život. Zlý spôsob života. A ja ďakujem Bohu, že Boh ma vytrhol z pekla do, smr- do, e, spekla do Božieho kráľovstva. Idem od minusu k plusu. Boh mi daroval rodinu, Boh mi daroval zdravie, Boh mi daroval milosť, aby môžem, že mu môžem slúžiť a my máme byť Bohu vďační. Ideme od minusu k plusu. Hej, od prevrátenosti k požehnaniu. Hej, boh zmenil naše životy, Boh nás vytrhol z tmy, z, z hriechu, z prevrátených vecí. Vytrhnú nás do svetla, aby sme chodili v slobode a svetle. Aby sme chodili v pokoji. Množstvo ľudí má rozbité vzťahy, rozbité rodiny, sú zranení, sú zahorknutí. A ty a ja môžeme žiť v odpustení. Nie je to milosť, nie je to požehnanie pre tvoje môj život. Veľké požehnanie, veľké bratia, sestry. Ďakujeme za to Bohu, že On je ten, ktorý a, nám daroval slobodu, daroval milosť, aby sme mohli slúžiť a patriť. A ja ho chválim, ja ho uctívam, pretože bez jeho milosti by sme boli strátení všetci. Halelúja. Boh je dobrý Boh aj dnešný deň a ja chcem upriamiť vašu pozornosť na Bože slovo, ktoré zaznie dnešný deň. A ak máte Bože slovo, si môžete otvoriť, ak e, ste si ho nezobrali, tak budeme mať na, e, na, spoločne na dataprojektory. E, budeme čítať z Matúšovho Evanelia zo 6. kapitoly 25. až 34. verš. A dnešnú kázeň som nazval O nič nebuďte ustarostení. A budeme čítať e, Ježišove slova z kázne na hore. Na hore. Stále sme, stále sme, už je to 12. kázeň, ktorú kážem, stále, myslím, že 12. Hej? ktorú kážem, stále sme v 6. kapitole, prebrali sme 5. kapitolu a teraz skončíme 6. kapitolu a ešte nás čaká 7. kapitola. Tieto dve kapitoly Ježiš kázal uh, na hore. Bolo to síce niekoľko dní, bolo to dlhšie, ale tento záznam nám zostal týchto dvoch kapitol z kázni na hore. Je to káze na hore, je to najdlhšia kázeň, ktorú máme zaznamenanú v Biblii, ktorú kázal Ježiš Kristus. Ja, nielen najdlhšia, ale ja si myslím, že aj najmocnejšia kázeň. Naozaj najmocnejšia kázeň, ktorá hovorí o tom, čo je kresťanstvo. Čo naozaj je kresťanský život. O nič nebuďte ustarostení. Tak pán Ježiš hovorí, Preto vám hovorím, netrápte sa o svoj život, čo budete jesť alebo piť. Alebo o svoje telo, čo budete mať na sebe. Či nie je život viac ako jedlo a telo viac ako šaty? Pozrite sa na vtáky. Nesejú ani nežnú. Nezromažďujú obilie do sípok a predsa ich nebeský otec živí. Či nie ste o mnoho cenejší ako oni? Nech by ste sa akokoľvek starali, aj tak si nepredlžíte život ani o okamih. A prečo sa toľko trápite s oblečením? Prečo si chcete kúpiť Adidas a Naj? Nie. Pozrite na polne lalie. Nepracujú, nepradu. A predsa ani Šalamún vo svojom eh, kráľovskom majestáte nebol tak oblečený ako hoci ktorá z nich. A ak Boh zaodieva do takej nádery obyčajné polné kvietky, ktoré dnes kvitnú a zajtra uschnú, nepostará sa tým skôr o vás. Tomu tak málo dôverujete. Preto sa netrápte a nespýtujte, čo budeme jesť, čo budeme piť, čo si oblečieme. Ľudia, ktorí nepoznajú Boha, tieto veci kladú na prvé miesto. To je dobrý preklad. Ten nenájdete v svojej Biblii teraz. Ja som skombinoval. Hej, ale to je dobrá kombinácia. Ľudia, ktorí nepoznajú Boha, tieto veci kladú na prvé miesto. A trápia sa pre ne. Ale vy máte nebeského Otca a ten dobre vie, čo všetko potrebujete. Dajte Bohu prvé miesto vo svojom živote. A On vám dá, čo budete potrebovať. Netrápte sa teda o budúcnosť. Každý deň má dosť svojich starostí. A Boh vám ich pomôže riešiť aj zajtra. Nebeský oče, ja sa modlím, aby skrze moc Svetého Ducha si hovoril svoje slovo. A nielen hovoril, ale prinašal slobodu našich životov. Slobodu v oblastiach, kde, kde sme zotročení. Slobodu v oblastiach, ktoré nie sú uvoľnené skrze moc Ježiša Krista. Slobodu v oblastiach, kde sme oklamaní. Slobodu v oblastiach, kde, ne, kde ty nevládneš a nepanuješ. Drahý Pane, ja sa modlím a vyznám, že Tvoje slovo má moc konať dnešný deň. Má moc zmeniť naše životy. Má moc priniesť víťazstvo a slobodu. Má moc priniesť pokánie a čistotu. Má moc priniesť víťazstvo do každej oblasti v našom živote. Svetý Duchu, modlím sa, aby Ty si otvoril ľuďom oči. Pane, aby Ty si otvoril zrak, aby sme mohli vidieť, aby sme mohli vidieť, čo je potrebné meniť aby sme sa nechali meniť skrze moc Tvojho slova. Pane, modlím sa, aby si pomazal moje ústa. Pane, modlím sa, aby si pomazal svoju reč. Haleluja, aby tá reč, Pane, bola kázaná v Tvojej moci a v Tvojej autorite. Aby tá reč menila nielen naše životy, ale menila celé naše mesto. A my chceme žehnať nášmu mesto a chceme hovoriť pokoj mestu zvolen. Chceme hovoriť, aby množstvo ľudí bolo spasených a vošlo do Božieho kráľovstva, aby toto mesto poznalo, kto je skutočný Ježiš Kristus Nazarecký. Amen. O nič nebuďte ostarostení. Jednoducho o nič, hovorí pán Ježiš. Veľa kresťanov to vie, že by nemalo byť ustarostených. Ale viete, aká je realita? Len málo z nich, len málo z nich verí, že by nemali byť ustarostení o nič. My to vieme. My si čítame to. Ale len málo z nás, len málo z kresťanov sa celým srdcom rozhodlo, že sa nebude trápiť nad tým, nad čím nemá. Dnes ráno sa pozrieme na moc Ježišových slov, ktoré majú moc zmeniť teba a mňa. Keď sa modlievam, tak vyznám, že Bože slovo má moc nás oslobodiť. A ľudia veria rôznym lžiam, rôznym klamstvám. Dokonca a, Biblia je prekrucovaná a zneužívaná, manipulovaná. A ľudia uveria rôznym uh, nepravdivým učeniam a sú, sú otrokmi, sú, nie sú slobodní. Ale pán Ježiš hovorí, moje slovo je mocné, aby prinieslo slobodu. A tak sa modlím, dnešný deň prinieslo slobodu do tvojho a môjho života. Pretože Boh je Bohom slobody a pokoja a radosti v moci Svetého Ducha. Ježiš nás na tomto mieste učí mocné princípy Božieho kráľovstva. Ľudia, aj veľa kresťanov, aj veľa z nás je ustarostených o mnohé veci. Napríklad o budúcnosť, o prácu, o financie, či zostanem v práci, či, či budem môcť splácať tú pôžičku, či, či budem mať prácu, či ma nevyhodia. Mnoho ľudí sa trápia, euro sa chveje, Európska únia sa chveje, čo bude s eurom, čo bude s Európskou úniou. Ďalší ľudia sa trápia o deti, Deti, ktoré idú do školy, či to zvládnu, ako skončia školu. A keď skončia, kde pôjdu ďalej študovať, a keď skončia, kde budú pracovať, a kde budú bývať. Ďalší ľudia sa trápia o manželstvo, ako bude fungovať moje manželstvo, ako, a, ako si vyberem partnera do svojho manželstva. Obava z toho, že, že stárneme, obava zo smrti. Obava zo smrti, že raz zomriem. A tak celý život od nášho útleho detstva sa človek strápi, stará sa, trápi a je ustarostený. V škole, vyjde zo školy do ďalšej školy, do ďalšej, práca, rodina, deti, dôchodok a celý život mnoho, um, väčšina ľudí je ustarostených a utrápených. Ale dobrá správa je táto. Ježiš povedal, nemusíš žiť so svojimi obavami a ustarostenosťou. Amen. Tu ste. A viete, problém nie je v Bohu. Problém nikdy nie je v Bohu. Problém je tu. Problém je vo mne a v tebe. Ani nie je problém v susedovi. Problém je vo mne. A preto chcem, aby ste dnešný deň upriamili svoju pozor na svoje srdce. Nie na to, čo ten druhý robí a skrze ne, ale nie, na svoj postoj. Pán Ježiš hovorí, ty sa nemusíš obávať, ty nemusíš žiť s ustarostenosťou. Ježiš nás chce učiť, že tu sa jedná o životný postoj. On nás chce zmeniť, zmeniť postoj k celému životu. Často je u kresťanov vidieť to, že urobia určité čiastočné kroky rozhodnutia v živote a pritom to zostane. Ale Boh chce zmeniť celý náš postoj, ktorý začína zmenou v malých rozhodnutiach, ale tam to nezostane. Rozmýšľajte nad jednou myšlienkou, ktorú som tu napísal to, čo zmení naše životy, nie sú len naše individuálne čiastočné rozhodnutia, ale rozdielny postoj, rozdielny životný styl. Príklad. Často vidíme u kresťanov toto. Sú silní v určitých oblastiach vo svojom živote. A v tých silných oblastiach sú tvrdí voči druhým. A nemajú milosť k ním. A v ďalších piatich oblastiach majú problémy zlyhávajú, boja sa. Sú silní v rodinnom zázemí, ale sú plní strachu o svoju prácu alebo o svoje financie. Sú silní vo vzťahoch, ale plní strachu o svoj život a o budúcnosť. Sú silní v dávaní, ale ak je potrebné riešiť krízové situácie, utečú. Pozrime sa na apoštola Pavla. Jeho postoj k celému životu, ku všetkému, ku každej oblasti. Pavol hovorí, ale mne život nestojí za reč. A to nie je o tom, že pohrdol životom. To nie je o tom, že si nevážil život. To je o niečom inom. Len nech s radosťou dokonám beh a službu, ktorú som prijal od pána Ježiša, svedčiť o evaníliu milosti Božej. Ale Pavel odpovedal, čo nariekate, kormutite mi srdce. Veď ja som hotový nielen dať sa zviazať, ale aj umrieť v Jeruzaleme pre meno pána Ježiša. Viete, keď, kedy semiačko prinesie úrodu? Keď zomrie v pôde. Keď semiačko neodumrie v pôde, nebude môcť priniesť ani život. Keď človek nezomrie sebe, neodozda všetko Bohu, bude sa obávať a strachovať v tých oblastiach, ktoré nie sú vydané Bohu. Ktoré nie sú vydané Bohu. Kľúčom Palovej istoty v živote bolo to, že mu nezáležalo na jeho živote. Či bol na lodi, či stroskotal, či ho e, štipla zmia, či ho kameňovali, alebo ho byli, On vedel, že je v Božích rukách. Viete, ja som si hlboko uvedomil minulý rok, keď sme leteli, e, sme kázali v Montreale, sme leteli z, z Paríža do Viedne. My sme sa do takej burky dostali, že ja som spínal ruky k nebu, ja som myslel, že je koniec. Ja som myslel, že všetci stuhli v tom lietadle. To lietadlo bolo ako pingpongová lotička, správa doľava, ne, skoro neovládateľné. Búrka, vietor, dáš silný. Ja som myslel, že kone, koniec. Všetci stúli, všetci, tie letušky, všetko bolo ticho. A keď sme vystúpili, som povedal už dosť. Už dosť. A na druhej strane som si uvedomil, veď prečo sa obávam? Veď som v Božích rukách. Veď Boh je nad tým všetkým. Boh drží celý môj život. A je mu potrebné dôverať každej jednej situácii. A Pavol hovorí, mne život nestojí za reč. Prečo? Pretože zomrel sám sebe. On zomrel. On zomrel motivom, on zomrel svojmu sebectvu, zomrel všetkému. A hovorí, či som tu, či som tam, či zomrie. Viete ten známy Pavlov výrok, mne židie Kristus, zomrie zisk. Ja keď zomriem, to je zisk. Ale keď, keď dostanem, keď ma Boh zachová, tak bude to, bude to plus pre vás, že vám môžem slúžiť. Keď semiačko neodumrie, on odozdal všetko Bohu a vedel, že je v Božích rukách. Taktiež pochopil, že súčasťou Božieho plánu pre jeho život boli skúšky a prenasledovania. Čítal som jednu zaujímavú myšlienku. Uh, dávam myšlienku. Môžete nad ňou rozmýšľať. Keď som si čítal o Pavlom živote, tak uh, keď sa Pavol uh, modlil o ten osteň, Viete, že aby Boh vybral z tela. Jeden autor písal zaujímavú myšlienku, ja nehovorím, že to musí byť tak, ale je to zaujímavé. Hovorí, že možno to bola, niekto hovorí, že to bola malária, niekto hovorí, že to bol zrak, uh, eh, skrátka. A nie, ten autor hovorí, že možno to bolo to, že bol stále prenasledovaný, bytý. Kdekoľvek prišiel, utekal. Kdekoľvek prišiel, bol zbytý, bol kameňovaný. Viete, čo hovorí? Trikrát bol palicovaný. Kameňovaný, skoro zomrel. Hej. Všade, kde prišiel, do akéhokoľvek miesta prišiel, ho vyhnali preč. Toto, toto je život apoštola veľký. A Boh mu hovorí, dosť máš na mojej milosti, pretože moja moc sa dokonáva v tvojich slavostiach. A Boh chce zmeniť celkový postoj nášmu životu, naše reakcie, spôsob, akým sa pozeráme na veci. Tak veľa ľudí vidí len problémy, ale Boh vidí šance. Ty sa môžeš pozerať na úplne rovnakú vec a môžeš vidieť dve úplne rozdielne veci. Môžeš vidieť problémy, alebo môžeš vidieť šancu, ktorú Boh má teraz, aby jednal. A dnes Boh chce zmeniť náš postoj k obavám. Ježiš nám najprv hovorí, že my prekonávame naše obavy, naše ustarostenie skrze uvedomenie si, aký sme hodnotní v Božích očiach. Toto je prvá veta slobody. Prvá veta slobody. My prekonávame naše starosti, naše obavy skrze uvedomenie si, aký sme hodnotní v Božích očiach. A toto je premena nášho myslenia. Skrze premenu myslenia, keď je zmenené naše myslenie, skrze moc Božieho slova, to má vplyv na náš praktický život a na naše rozhodnutia, na naše postoje. Ježiš hovorí, aby sme o našej hodnote, o našom rozmýšľaní, o samých sebe rozmýšľali správne. Sú dva extrémy. Jeden extrém je malomyselnosť, ktorý je zlý, ktorý je hriekom malomyselnosť. Máme množstvo príkladov z Biblie. Malomyselní boli desiatí zvedovia, ktorí vošli do Kanánu. Boli malomyselní, pretože verili viac okolnostiam ako Božiemu slovu. Boh hovoril, vojdete do zastúbenej zeme. Ale oni hovorili, nie, nevojdeme, pretože tam sú obry, tam sú mesta, tam sú hradby, my nemáme šancu, my sme maličky. Viete čo, vieru nepotrebuješ tam, keď, keď máš všetko zabezpečené. Tam vieru nepotrebuješ. Vieru potrebuješ tam, keď veci nevidíš keď nemáš na to silu, nemáš na to schopnosť, aby si prerazil, Tam potrebuješ vieru. Vieru nepotrebuješ, keď máš všetko zabezpečené. Oni potrebovali vieru v tej situácii. Videli všetky hradby. My mnohokrát pozrieme, o mesto, ako zasiahne mesto, ako sa zmenia moji neveriaci ľudia, priatelia, už koľko som sa modlil. To sa nedá, to sa nedá preraziť. Viete čo, ja verím, že sa dá preraziť. A preto som tu. Dá sa preraziť. A Boh neskončil. Boh neskončil. Boh s nami neskončil. Boh neskončil s tebou ani so mnou. Aj keď sú problémy, aj keď sú trápenia, aj keď sú obry, aj keď sú hradby okolo, aj keď sú protivenstva. Dočítal som Nehemiáša. Ako náhle Nehemiáš prišiel a začal sa modliť a pôsiť a vstúpil do Jeruzalema, Biblia viete, čo hovorí? Bol to muž, ktorý chcel hľadať dobro. V zapäti mal protivenstvo. V zapäti. Ako náhle sa rozhodol. Diabol sa postaral o ľudí, ktorí začali znepríjemňovať jeho život. Začali sa vysmievať arogantne, začali ho ponižovať, začali, začali robiť zlé, chceli ho zabiť, rôzne intrigy robili na jeho život. Prečo? Lebo sa rozhodli robiť dobre, rozhodli ro- robiť Božú vôľu. A ty a ja, keď sa rozhodneme robiť Božú vôľu, budeme mať protivenstva. Budú protivenstva, s tým rátaj. Ale Boh je väčší, aby nám pomohol cez to prejsť. Tvoja hodnota nie je v tom, že ty si mal, myslíš zle o sebe. A takisto druhý extrém je, že sú ľudia pyšní a arogantní. Myslia si viac o sebe, ako je dobré, ako hovorí Bože slovo. Biblia hovorí, že Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Ja som Bože dieťa. Ja mám to, čo mi Boh povedal v Božom slove. Ale mám bázeň pred Bohom. Lebo si uvedomím, že Pane, žijem len z Tvojej milosti. Len z Božej milosti žijem a dýcham. Boh sa môže rozhodnúť teraz zobrať tvoj a môj život. Prebehu jednej sekundy a ja mám bázeň pred ním. On je svetý, on je dobrý Boh. Ty si oveľa viac hodnotný ako čokoľvek iné na tomto svete. Prečo vieme, že ľudská bytosť je tak hodnotná v Božích očiach? A Biblia nás, nás učí na niekoľkých miestach o tom, že sme hodnotní v Božích očiach. Počúvajte dobre. Ľudská hodnota pri stvorení. Neviem, či si to došimli v Biblii, ale teraz si to môžete počiarknúť a máte Bibliu. Biblia hovorí, že Boh stvoril zem, nebo, moria, oceány, rastliny. Boh stvoril zvieratá a všetko dokola. A Biblia hovorí Genesis 1.24. A Boh videl, že to je dobré. Ale keď Boh stvoril človeka, Biblia hovorí Genesis 1.31. A Boh videl všetko, čo učinil a hľa, bolo to veľmi dobré. Bolo to veľmi dobré. V Božích očiach mala ľudská bytosť prominentné miesto oproti všetkému ostatnému stvoreniu. Boh dal a, autoritu Adamovi a Eve, aby pomenovali zvieratá, aby sa starali, aby vládli. Mala prominentné miesto oproti všetkému ostatnému stvoreniu. Ale napriek tomu sa človek rozhodol neposlúchať Boha. Biblia nás učí, že Boh stvoril človeka na svoj obraz. Boh teba stvoril, Boh ti dal telo, Boh ti dal život. A ten život Boh dal a jediný On má právo ho zobrať. Samovražda je hriechom. Samovražda je hriech. To, to, toto je diablová robota, ak si niekto zoberie život. Prečo? Pretože Boh dal život a Boh má jediný právo ho zobrať. Človek je väčšná bytosť. To znamená, nikdy nezomrie. Fyzicky áno, ale nie duchovne. A sú len dve miesta, kde budeme tráviť svoju väčšnosť po svojej smrti na tejto zemi. A je to buď v nebi, alebo v pekle, na mieste, kde budeme naveky, naveky odlúčení preč od Boha. Tí, ktorí neprijali Ježiša Krista na tejto zemi. Biblia hovorí, že Boh nám dal, vymeral nám vek, priemerný vek 70-80 rokov, aby sme mali možnosť sa rozhodnúť na tejto zemi pre Ježiša Krista. Človek, ktorý zomria, sa nerozhodne bude naveky odlúčený preč od Boha. Sú len dve miesta, neexistuje žiadne iné miesto. Ľudská hodnota pri stvorení. Ľudská hodnota pri príchode Ježiša Krista na túto zem. Človek zlyhal. Človek neposlúchol Boha. Ale Boh neskončil, pretože tak Boh miloval tento svet. A tam si môžeš dať, tak Boh miloval mňa tak Boh miloval človeka, že dal to najcenejšie, čo mal, dal svojho jednorodeného syna, aby zomrel za moje a tvoje hriechy. Boh tak miloval svet. Biblia nás učí o tom, že ľudský život je tak hodnotný, že Boh kvôli tomu poslal svojho jediného syna na túto zem. Niekto zomrel, počúva, niekto zomrel za teba, niekto zomrel za mňa. A nikto na tomto svete nezaplatil vyššiu hodnotu a nezaplatil nikdy za tvoj život ako Boh. Tento svet hovorí o hodnote ľudí v peniazoch. Vidíte futbalové kluby alebo hokejové kluby, tam vidíte hodnotu ľudskú. Teraz predali najdražšieho hráča za 50 miliónov. To je hodnota. Ale Ježiš hovorí, prečo sa trápiš? Prečo si ustarostený? Boh za teba zaplatil obrovskú cenu. On sa o teba stará, on ťa chráni, on vie, že, on vie čo ty potrebuješ. A klub, E, kúpi drahého hráča, tak sa o neho stará. A my sme mali, pamätáte si kázne, keď som hovoril, že niekedy Boh dopustí ťažkosti našich životov, niekedy sme na postoch, niekedy sme pomaly ohľadia, niekedy nám Boh zabezpečí. Pamätáte si tu kázne, keď, sme, keď som kázal, že Pavlov život raz, hej, ale vo všetkom Boh trumfuje. My sme mali úžasnú milosť byť minulý rok s Petrom Budajom, s našim brankárom. v Montreal pozval nás na kávu. To sa nepodarí Možno, že niekomu z vás. A keď sme sedeli, tak sme sa rozprávali. Ale tento človek má obmedzený život. On nemôže ísť, kde chce. On nemôže robiť, čo chce. Prečo? Pretože klub ho kúpil za veľké peniaze. A klub ho patrične chráni. Klub, klub ho chráni ako oko v hlave. On nedopustí, aby šiel tam, aby sa mu niečo stalo. A jeden z tohto zboru, kde sme boli, ho chcel pozdraviť, hovorí, nemáš šancu ku mne prísť, nemáš šancu. Tam je ochránka všade, tam sú ľudia, sa nedostaneš do toho koridoru, nepustia ťa tam. Prečo? Pretože klub chráni svojich hráčov. Počúvaj dobre, o čo viac chráni Boh teba. O čo viac sa Boh stará o teba. O čo viac ty si hodnotnejší v Božích očiach ako nejaký klub, ktorý si kúpi nejakého hráča ty si oveľa viac hodnotnejší. Ak ty dovolíš Bohu, aby premenial tvoje myslenie z pozície trápenia, ustarostenia o tvoj život, k postoju, aký si hodnotný v jeho očiach, to ťa zmení. To ťa zmení. Budeš viac dôverovať Bohu. Vidieť svet okolo seba Božím pohľadom. Ľudia, ktorí sa neustále obávajú, ktorí sa neustále strachujú a žijú v strachu a trápení, počúvajte, čo sa deje v ich živote toto veľmi nepriaznivo pôsobí na ich život, na ich telo. Ľudia nemôžu spávať, nemôžu jesť. Ten objekt, príčina tej, toho trápenia pohltí všetkých myšlienky. O nič iné sa nestarajú len o tú vec. Nie sú schopní normálne rozmýšľať. Pretože sú zaplavení, celé ich vnútro, celé ich myslenie zaplavené týmito problémami. Naruší to ich produktivitu práce, nie sú schopní podávať výkon. Má to, na, má to negatívny vplyv na ich vzťahy s ľuďmi v ich okolí. Sú nervózni, sú podráždení, sú protivní títo ľudia. Nie sú schopní urobiť reflexiu v svojom živote. A ich viera v Boha je pohltená starostiami. Strácajú schopnosť dôverovať Bohu. Počúvate dobre. Strácajú schopnosť dôverovať Bohu. Veria viac problémov, viac situáciám ako živému Bohu. A diabol chce, aby si rozmýšľal o sebe zle. Aby si žil životom bez viery v Boha. Ale Boh ti dnešný deň hovorí, aby si prestal o sebe rozmýšľať zle. A dal všetkú svoju pozornosť a silu k správnemu rozmýšľaniu a postoju o sebe samom. Si vzácný v Božích očiach. Amen. Si vzácný v Božích očiach. Počúvaj dobre. A s tým aj zaspávaj. Si vzácný v Božích očiach. Ale toto tu ti hovorí niečo iné. Boh ti hovorí, si vzácný v mojich očiach. Rozmýšľaj nad pravdou o sebe a nie nad lžou. Stráv energiu a čas rozmýšľaním nad tým, čo je dobre. Čo hovorí Pavol? Rozmýšľaj nad tým, čo je dobré, prospešné, budujúce, milujúce, odpúšťajúce. Rozmýšľaj takto. A dokonca, keď aj príde ťažkosť, môžeš sa na to pozrieť, bude to prežitosť pre Boha, alebo ťa to môže povaliť. Môžeš povedať, páne, toto je prežitosť, aby ty si dokázal svoju moc, aby si ma niečomu naučil. Neviem, či som vám rozprával, keď som bol v Dánsku, a na, po, po druhej kázni prišla jedna, jedna sestra a začala prorokovať nad môjim životom. Staročka sestra začala prorokovať. A mi hovorí, boje, zápasy, trápenia, ktoré máš v svojom živote, sú preto, aby Boh ťa pokoril a pripravil na veci, ktoré sú pre tebou. Ona o mne nevedela nič. Ona nič o mne nevedela. A asi 5 minút to bolo veľmi silné prosto, pretože prosto máme rozsudzovať. A ja viem, že tá žena sa trafila. V mnohých ďalších veciach. Prečo? Preto, aby ťa Boh pripravil. Aby ťa, aby ťa Boh zmocnil ďalším veciam. Rozmýšľaj nad tým, čo je dobré, nad tým, čo je Božie, nad tým, čo buduje, nad tým, čo je prospešné pre tvoj život. Rozmýšľaj nad pravdou a nie nad lžou. Takže ako sa dá ísť z toho von? Ako sa dá z toho utrápenia, z toho života v strachu a, a e, starosti, ako sa dá ísť von? Ako sa to dá zmeniť? Takže praktická otázka, ako sa to dá zmeniť? Možno vás to už napadlo teraz počkať, ako sa to dá zmeniť? Prvá vec, Verš 34 nás Ježiš učí, ako nebyť ustarostený. Zameraj sa na dnes. Čiže hovorili sme prvú vec. Dovol Bohu, aby premenial tvoje myslenie. Rozmýšľaj nad tým, čo je Božie a nie nad tým, čo je zlé. Diabol chce vniesť zlé myslenie o tebe. Aký si zlý, aký si nemožný a neviem čo všetko. Boh rozmýšľa o tebe dobre. To je prvá vec. Druhá vec. Ježiš hovorí, zameraj sa na dnes. Nebuď, verš 34, nebuď ustarostený o to, čo priniesie zajtrajšok. A toto je choroba dnešných dní. Vždy rozmýšľame o zajtrajšku. Skúste sa rozprávať s niekým. Ľudia sú tak ustarostení, že niekedy je problém sa porozprávať s nimi normálne. Problém. Nie, sa nedá. Prečo? Pretože stále rozmýšľame, čo potom. Dokonca keď sme na bohoslužbách, tak rozmýšľame nad plánmi na naše dnešné poobedy. Nad zajtrajším dňom v práci. Robíme si plány na ďalšie dni. Ľudia by mali v nedelu oslovať Boha. Mali by sme sa tešiť, že sme spolu ako bratia a sestry. Ale v nedelu už sme ustarostení o pondelok. diabol nás oberá o to, čo Boh pripravil v nedelu. V nedelu by si sa mal ty a ja tešiť, že ideme do domu hospodinov. Mali by sme Boha uctievať a chváliť. Mali by sme sa tešiť, že sme spolu ako bratia a sestry. A my sa trápime nad tým, čo bude zajtra. A pán Ježiš hovorí, zajtrajšok má dosť svojho trápenia. Nechaj to tak. A diabol toto zneužíva vo veľkej miere. A sedíme na bohoslužbách a naša mysel nie je pri kázni, nie je pri Božom slove, ale naša mysl pracuje o pondelku, útorku, čo mám zaplatiť, jak to mám vyriešiť a tak ďalej. A Bože slovo ide fuč. fuč. Teš sa. Teš sa z toho, že si v dome hospodinovom. A príď a povedz, Pane, áno, trápi ma to, ja ti to chcem odovzdať. Ale ja chcem byť koncentrovaný na teba, na veci, ktoré si pripravil. Je rozdiel medzi starostlivosťou, plánovaním a ustarostenosťou. Rozmýšľal som vám, a dneska vás dostanem nad tým, že poviem, že netreba ani plánovať, netreba žiadne diáre, kalendáre. Ale vy ste tak šikovní, tak rýchlo rozsudzujete, že nemám šancu. Takže to ani, to ani nejdem rozprávať. Je rozdiel medzi ustarostenosťou a starostlivosťou. Pán Ježiš nikdy nehovorí, že nemáme si plánovať veci. Pán, pán Ježiš nikdy nehovorí, že nemáme chodiť do práce. Ale všade sme povzbudzovaní, aby sme pilne pracovali, že? Viete, čo hovoria príslova? Pozri leňok na mravca ako pracuje. Pavol hovorí, kto nepracuje, nech nie je. To nie je o tom. My sa máme starať o svoje domovy. Máme sa starať. Ale je rozdiel medzi ustarostenosťou, medzi obavami, strachom. Plány do budúcna si potrebujeme robiť. Čas, ktorý strávime plánovaním budúcich vecí, je užitočný čas. Ale čas, kedy si robíme starosti o budúcnosť, je premarnený čas. Ty vieš dobre, že ty budúcnosť nezmeníš. Dôveruj Bohu. Sú situácie, ktoré ja nezmením. Ja dokonca neviem ani ovplyvniť. A sú situácie, ktoré ja... Na čo sa ja mám trápiť? Kto si raz povedal, že 75% trápenia, ktoré si človek robí, sa nikdy nestane? Počúvajte dobre, sa nikdy nestane. Sa nikdy nestane. Ale len si človek trápi a namýšľa a vymodeluje, vymodeluje také, také vzdušné zámky svoje svojej mysli, že 70% sa z toho nikdy nestane. Čiže rozdiel medzi starostlivosťou a ustarostlenosťou. Ustarostenosť signalizuje nedostatok viery v Boha a jeho slovo, ale vieru v seba a svoje schopnosti. Ak ty sa obávaš, ak ty sa strachuješ, ak ty si ustarostený a takto žiješ, to znamená, že neveríš Boha, ale veríš v svoje schopnosti. Veríš v okolnosti. Ustarostenosť signalizuje, že tvoj život nie je hlboko zakorený v Bohu. Tvoja viera je plitká. Pavol hovorí, čokoľvek sa deje, nech sa deje. Či zomriem teraz, či zomriem zajtra, či zomrem o rok. Ja viem, že som Bože voli. Ja viem, že bežím beh. A viem, že som na správnom mieste. Wow. Koľký z nás by sme museli, keby Boh povedal, že teraz zomrieš na obed, ešte robiť pokáne hodinu. A dávať si veci do poriadku. Že? A hovorí kedykoľvek. Ja žijem tak, že kedykoľvek. Kedykoľvek. Ježiš, teraz môžeš prísť, môžeš prísť zajtra, kedykoľvek. Nechcem povedať, že koľko z nás by zostali tu. Príde vytrhnutie, ale každý sám musí skúmať svoje srdce pred Bohom. Ale toto ma, toto ma vedie k svetosti. Toto ma vedie k tomu, aby som naozaj mal bázeň, aby som sa bál Boha v tom dobrom, hej? aby som sa posvedcoval. A ústarostenosť signalizuje život ovládaný okolnostiami, emóciami a nebohom. A ústarostenosť signalizuje neporozumenie toho, kto som Kristovi. Takže zameraj sa na dnes. Po tretie. Hľadaj najprv Boha. Verš 33. Ježiš hovorí, nebuď o nič ustarostený, ale hľadajte najprv Božie kráľovstvo. A poštol Pavol hovorí Filipenom 4, 4 a 6. O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s ďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prozbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a všimnite si, vaše mysle Kristovi Ježišovi. Tuto je kľúč. Tuto je kľúč. Ty a ja budeme mať starosť. Ale je rozdiel, či ja to dovolím, aby pohltilo to môj život. Alebo to dávam Bohu. A Paul hovorí, nebuďte ustarostení, ale čo robíte? Čo robte? Chodte a rozprávajte všade po meste. Čo hovorí? Chodte a modlite sa. Zober svoju ženu, zober deti, zober skupinku a poďte sa modliť. Modli sa, keď ťa to trápi. Pros Boha. A čo Pavel hovorí? Keď budeš toto predkladať Bohu, a niekedy viem si poviem, no raz to predložím Bohu, tak sa vyrieši. Ešte niekedy treba aj 1500 krát sa modliť a bojovať za posledné niektoré veci, kým sa prelomia tie veci. A čo hovorí Pavol? Keď takýto postoj budeš mať, pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, zaplaví tvoje srdce a tvoju mysel v Kristovi Ježišovi. To znamená, že prestaneš sa koncentrovať na problémy a tvoja mysel bude zaplavovaná Božím, Božím svetlom. A ja som tak vďačný Bohu, že mám Boha. Pretože kedykoľvek sa zavriem aj s tým, čo možno nikto nerozumie, nikto ti nevie pomôcť, sa zavrieš do komórky a začneš prosiť, začneš volať Bohu. Ja vám poviem, že vychádzam z tých modlitieb oveľa silnejší oveľa kľudnejší. Oveľa vyrovnanejší. Prečo? Pretože viem s tým bremenom prísť Bohu. Amen. Viem prísť Bohu. A ty poď Bohu s tým. Poď. Zober partnera, zober, zober deti, alebo zober skupinku, alebo choď a utekaj a modli sa. Ale pros Boha. Čo je Bože kráľovstvo? Je to vláda Boha, kdekoľvek je vzývaný. Bože kráľovstvo nemôžeš vidieť, je v tebe. Kdekoľvek je Boh uctievaný, vyvyšovaný, daný mu priestor, aby vládol, tam je jeho kráľovstvo. Znamená to, že sa v každej oblasti vo svojom živote pýtaš na Božú vôľu. Ježiš nepovedal, hľadajte Bože kráľovstvo, ale povedal, hľadajte najprv Bože kráľovstvo. Sú ľudia, ktorí hľadajú Bože kráľovstvo, ale nie najprv. Najprv hľadaj Bože kráľovstvo. To znamená nad všetkým ostatným. Takže ako sa to dá zmeniť na záver? Dávam 4 kľúče. Skutky 2.42 hovorí, učeníci boli odozdaní, alebo seba odozdali učeniu apoštolov, odozdali seba uče- e, obecenstvu, odozdali seba večeri pánovi, lámaniu chleba a modlitbe. Anglické slovo, sloveso je tam lepšie, tam je vyjadrené odovzdať sa, vydať sa, to znamená, že neboli rozdelení, boli správne zameraní. A na čo sa zamerali? Na to, na čo sa máme my zamerať. Zamerali sa na tomu, že boli odozdaní učeniu. Pozrite sa, nedelu čo nedelu kážeme Božie slovo. A to slovo má moc. To slovo má pomazanie. To mi nemusí nikto o tom rozprávať. To slovo má moc. niektorí ľudia hľadajú pomazaných ľudí a behajú po celom svete. Slovo Bože, ktoré sa káže a je čisté, svete má moc meniť naše životy. Otázkou je, či sme odozdaní tomuto slovu. Sú dve skupiny veriacich ľudí. Tí, ktorí sú odozdaní Kristovi a prichádzajú stále a pravidelne počuť Božie slovo a aplikujú ho do svojho života. Sme v 12. kázni, v kázni na hore. Moji zlatí, zoberte si tých 12 kázni čo všetko aplikujete už teraz vo svojom živote. Ja si myslím ani ne 50%. Keby sme, keby sme aplikovali 50%, mali by sme úspech. Zoberte si 12 kázni dozadu. Čo všetko sa kázalo a čo všetko sa aplikovalo do môjho života. Skúste sa pozrieť na to. Páne, pomôž mi, aby som sa menil. Sú ľudia, ktorí sú odozdaní ktorí prichádzajú nedeľu čo nedeľu, prichádzajú na skupinky, aby mohli byť odozdaní Božiemu slovu. A druhá skupina veriacich sú ľudia, ktorí neprichádzajú pravidelne. Prichádzajú niekedy, možno, že keď majú čas. Možno, že keď ich pritlačia problémy v živote. Možno, že keď niečo potrebujú. Alebo majú iný motiv. Ale oni boli vydaní, odozdaní učeniu apoštolov toto je prvá vec, ak chceš, aby starosti a veci nezne, eh, ne, nezdeformovali tvoj život. Byť odozdaný Božiemu učeniu. Byť v nedelu, viete čo, nie ste tu kvôli mne. Ja, ja, nie ste tu kvôli mne. Viete prečo? Ste tu najprv kvôli sebe. Kvôli sebe si tu. Nie kvôli mne. Boh bude súdiť tvoj a môj život. Tu si, aby tvoj život bol menený. Aby aby Bože slovo formovalo tvoj život. Tu si preto, aby si mohol čerpať. Nie si tu kvôli mne, počúvaj dobre. Ak je to tvoj motív, že chodíš tu kvôli mne, tak to nie je dobrý motív. Chodíš tu kvôli Bohu a Božiemu slovu. Chodíš tu kvôli Bohu. Po druhé, boli odozdaní obecenstvu. Viete, prečo máme domáce skupinky? Aj keď sme unavení, aj keď sme možno, že vyčerpaní. Prečo? Aby sme mali obecenstvo. Aby sme pomáhali jeden druhému v raste aby sme pomáhali jeden druhému. Poviem, hej, neboj sa, ideme sa modliť za teba. Hej. Neboj sa, budeme stáť spolu s tebou v modlitbách a to vás povzbudí. Neboj sa, pretože Boh mi dal slovo pre teba. Hej. Na predposlednej skupinke sme boli, som sa otvoril z jednou vecou a, a naozaj Boh mi dal múdro, múdrosť cez ľudí. A neboj sa, pretože Boh má riešenie pre tieto veci. Máme obecenstvo. Prečo? Aby sme mohli raz spolu aby sme sa mohli meniť, aby sme sa mohli pozbudzovať, aby sme sa mohli milovať navzájom, aby sme mohli ísť v tomto našom boji zápasy. My nie sme sami, počúvaj dobre, nie si sám. A keď sa vydáš Božiemu slovu, a keď sa vydáš obecenstvu, urobíš ďalšie kroky k tomu, aby starosti tohto sveta nepoholtili tvoj život. Tretia vec, boli vydali večeri pánovej. Boli, boli vydaní obecenstvu a, a neustalom pripomínaniu si tomu, že Ježiš prišiel na túto zem kvôli mne. Ale večera pánova pre mňa znamená aj svetosť, pretože keď beriem chlieba a víno, tak si pane hovorím, pane, odpusti mi všetko zlé. Pane, očisti môj život. Ja nechcem žiť žiadnom vedomom hriechu. Pane, odpusti mi všetko. A žili a boli vydaní modlitbe. Boli vydaní modlitbe. Modlitba je vzťah. Modlitba to je úzky vzťah so samotným živým Bohom. Bratia a sestry, Pavol nás vyzýva, ak ste ustarostení, čo máme robiť? Máme sa modliť. A tak poďme k Bohu. Poď mu vydať tvoju starosť, tvoje trápenie. Poď mu vydať to, čo zaplavilo tvoju mysel. To, čo zaplavilo celé tvoje vnútro. Poď mu vydať a povedz, Pane, pomôž mi. Pane, pomôž mi. Ty máš jediný cieľ a riešenie v tejto situácii. A ja sa chcem naučiť žiť pod tvojim vedením. Chcem sa naučiť žiť život dôvery v Boha. A počúvaj dobre, ak sa takto budeme učiť žiť, potom problém, ktorý je teraz pre teba veľký, o rok bude pre teba takýto maličký. Pretože Boh ťa vytrenuje. Boh ťa vytrenuje. Počúvaj dobre, Boh ťa vytrenuje. Problém, ktorý je pre teba taký veľký, o dva roky bude takýto malý. Pretože Boh vytrenuje tvoj život a tvoju vieru. A tak moja výzva na záver je pre teba. Si ustarostený. Tvoj, je zaplavený tvoj život a trápeniami, starostiami. Nie si schopný už normálne ni, e, usudzovať a rozsudzovať. Je čas prísť Bohu. Je čas prísť Bohu a povedať, aby ti Boh odpustil, že si dovolil týmto trápeniam, aby zaplavili tvoj život. Je čas prísť k, k pokáňu. A je čas prísť a povedať, pane, tieto princípy, ktoré som počul teraz, ja chcem aplikovať. Pamätaj na jednu vec. Nie sme pri čiastko, čiastkových rozhodnutiach, sme pri celkovom globále. Celkovej zmene. Pavol sa nebal ani smrti, Pavol sa nebal ani nedostatku financií, Pavol sa nebal ani nedostatku jedla, Pavol sa nebal ani nedostatku toho, že sa nevyspal, Pavol sa nebal ani dostatku nepriateľov, pretože bol v Božích rukách. Celková, celková zmena pohľadu na život. Kdekoľvek bol, vedel, že je v Božích rukách. Čokoľvek by sa stalo, vedel, že, že Boh má nad tým kontrolu. On sa nebal. A tak vás chcem vyzvať teraz, aby sme mohli prísť k modlitbe. Mohli prísť k tomu, aby sme mohli vydať svoje životy, vydať tie oblasti Bohu. Počúvaj dobre, nemusí sa nič stať v tvojom živote, ak ostaneš sedieť a ostaneš tak. Ak chceš zmenu, potrebuješ reagovať. Potrebuješ prísť Bohu ponajprv vyznať, odvrátiť sa od tých ciest a začať, začať aplikovať Božie slovo. Začať aplikovať Božie slovo. Zobrať si tú kázeň a zobrať ju vážne. A dovoliť, aby slovo hlboko prenikalo. Haleluja. Ježiš, my ti ďakujeme dnešný deň za Tvoje slovo. My Ti ďakujeme dnešný deň za to, že si Boh, ktorý je dobrý, Boh, ktorý je slávny, Boh, ktorý je mocný. Haleluja. Ďakujeme Ti za to, že Tvoje slovo nás mení dnešný deň. Tvoje slovo nás premenia, Tvoje slovo nás vedie. A ja sa modlím, Svetý Duchu, za ľudí, ktorí sú na tomto mieste. Ľudí, ktorí potrebujú spraviť rozhodnutie. Ľudia, ktorí potrebujú vydať svoje životy Tebe ľudia, ktoré, ktorí potrebujú vydať svoje trápenia, starosti, svoje ustarostenosti, strach Tebe. Pane Ježiši, aby si dal milosť a priazeň na srdce ľudí. Aby prišiel čas vyznávania, čas odpustenia, ale čas slobody. Čas slobody. Čas toho, kedy si uvedomíme a sme preniknutí Tvojim myslením a Tvojim postojom. Že čokoľvek sa deje v našich životoch, že sme v Tvojich rukách. A že my sme tvoje deti, my sme hodnotní, pane, my sme cenní. My sme tak cenní, že si poslal oče svojho jediného syna. Ježiš, ja sa tak modlím, aby každá mysel na tomto mieste mohla byť podaná Tebe. Aby deň čo deň sme podávali svoje rozhodnutia, svoje postoje, svoje myslenie, svoje, svoje veci pod Tvoj kríž. Svetý Duchu, modlím sa, aby si sa dotýkal každého srdca. Modlím sa, aby si prinášal e, čerstvosť, aby si prinášal otvorený duchovný zrak. Ak pôjdeme k rozhodnutí, aby to rozhodnutie bolo hlboké v tebe. Aby to nebolo plitké. Aby to rozhodnutie nebolo povrchné. Nebolo len také čiastkové, na ktoré sa zajtra zabudne. Ale rozhodnutie, ktoré prinesie moc, ktoré prinesie zmenu do nášho celého života ktoré prinesie zmenu do celého nášho postavenia, do našej celej filozofie nášho života. A ja sa tak modlím a ťa pozývam, Svetý Duchu, na toto miesto. Aby si pripravil, aby si jednal, aby si konal. Ďakujem ti, Bože, za tvoje slovo. Ďakujem ti, že to nie je, to nie sú nejaké noviny, to nie je len nejaká reč, ale je to tvoje slovo. Slovo, ktorému, keď veríme, prináša voľnosť, prináša slobodu a prináša prináša nádej a vieru do našich životov. Vieru, aby sme mohli žiť. Vieru, aby sme mohli nasledovať. Vieru, aby sme mohli ísť ďalej v našich bojoch a zápasoch. Vieru, aby sme videli pohľadom Ježiša Krista na situácie okolnosti, kde sme. Haleluja. Ja sa tak modlím, Svetý Duch, aby si zostúpil. Aby si zostúpil na celý tento zbor. Modlím sa, aby si zatvonil každý ľudský život, každú mysel. Aby si, aby si ty sám pripravil srdcia Božiemu rozhodnutiu. Haleluja. Ja chcem robiť výzvu, bratia, sestria, výzvu v tom, aby si mohol zareagovať pred Bohom. Nie je to kvôli mne, nie je to kvôli ľuďom, je to kvôli tebe. Ak to myslíš vážne, ak, ak si zašiel ďalej, ako to bolo dobre v tvojom živote, ak starosti, ak, ak strach, ak úzkosti zaplavili tvoj život, je čas, aby si mohol zareagovať pred Bohom a povedať, Pane, odpusti mi to. Pane, odpusti, ja sa chcem vrátiť späť k Tebe. A chceš to urobiť, a chceš dať tomu signál, Pane, ja to myslím vážne. Ak máme zatvorené oči, ja vás chcem poprosiť, ak myslíš to vážne, tak ako zodvihneš ruku, nielen dáš signál tomu, že ja to myslím vážne pred Bohom a ja chcem a ja robím rozhodnutie, ale chcem sa aj modliť za tie zodvihnuté ruky. Modlitbu, modlitbu vytrvania. Nazval by som to modlitbu, ktorá neskončí Modlitbu, ktorá pôjde hlboko do Božieho slova. Modlitbu, ktorá pôjde hlboko do týchto princípov a ich zoberie, aby tieto princípy mohli strážiť naše životy. A ja vás chcem vyzvať, ak je tu človek, keby len jeden, ja sa chcem modliť a chce, daj signál Bohu, Pane, ja chcem dnešný deň takto nasledovať Teba. Ja robím jasné rozhodnutie, Pane, pre Teba. Ak si to Ty, ja chcem ťa poprosiť, môžeš zodvinúť svoju ruku a dať signál Bohu, ďakujem za vaše, ďakujem. A môžeš držať túto ruku a sa bude modliť za teba. Ježiš, ja ti ďakujem za každú zodvihnutú ruku. Ježiš, ja ti ďakujem za to, že ty vidíš túto reakciu. Ty vidíš túto reakciu, Pania, ty poznáš srdce. Ty poznáš motívy, ty poznáš, Pane, situácie, okolnosti. Ale, Pane, táto reakcia je úprimná, vážna. Pane, ja sa modlím, Bože môj drahý, aby prišlo Bože odpustenie, aby prišlo Bože zaplavenie na tento život. Haleluja, aby, prišla, aby prišiel Boží postoj do tohto života, postoj viery a postoj nádeje. Pane, ja sa modlím, aby každý, kto zodvihol ruku, Pane, sa vedel postaviť na Tvoje slovo. Aby vedel žiť pod Božím pohľadom, aby vedel žiť Božie slovo. Pane, ja Ti ďakujem, že odpúšťaš nám naše vyznané hriechy, odpúšťaš, Pane, hriech, keď sme dovolili starostiam tohto sveta, aby zaplavili srdce viac ako Ty a Tvoje slovo. Ale ja sa modlím za týchto ľudí, Pane Ježišu aby ich životy, Pane, tak ako sa teraz rozhodujú, boli hlboko viac a viac zakorenené v Tebe. Aby už neboli, aby neboli nikdy takí istí, ale by títo ľudia boli zmenení. A nielen nejaká oblasť ich živote, ale by celý život bol menený aby celý život, každá oblasť bola vydaná Bohu. Pane, ja sa modlím, aby Duch Svetý ich naplnil. Ja sa modlím, Pane Ježišu Kriste, aby ich srdce bolo naplnené hľadom po Božích veciach. Pane, ja sa modlím, Pane Ježišu, aby, aby tie starosti, ktoré majú, Pane Ježiš, aby dovolili Duchu Svetému, aby dovolili samotnému Bohu, aby prenikol a prerazil. Aby neboli ustarostení strachom a starostiami, ale aby boli vydaní Tebe. Aby tie starosti vydali Bohu aby tie trápenia vydali Ježišovi Kristovi, ktorý má moc priniesť pokoj. A ja sa modlím, aby ich mysle boli zaplavené Ježišom Kristom. Aby každá mysel bola v poslušnosti voči Ježišovi Kristovi. Aby naše mysle boli naplnené Božím pokojom. Aby boli naplnené Božím slovom. Pane, ja vyznám moc mena Ježiš Moc mena Ježiš nad našimi životmi. Moc Jeho slova nad našimi životmi. A ja zasvedcujem naše myslenie. Ja zasvedcujem naše domovy pre meno Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, ja Ti ďakujem, že si porazil diabla na kríži. Ja Ti ďakujem, Pane, že si zobral každú starosť a trápenie, ale že všetko to pôsobí na dobre, ktorý každému, kto ťa miluje. A ja Ti ďakujem, Pane, za reakciu týchto ľudí. A ja sa modlím, Pane, tak ako sa rozideme ja sa modlím, Pane Ježišu Kriste, aby ich život bol plný Teba. Aby ich život bol plný Teba, aby mali túžbu sa modliť, túžbu byť v obecenstve, túžbu byť pri Tvojich nohách, túžbu byť pod mocou Božieho slova. Pane, ja Ti ďakujem za dnešný deň. Ja Ti ďakujem, drahý Ježiš, že Ty vidíš každé jedno srdce. A ja ti ďakujem, Pane Ježišu Kriste, že dnešný deň Tvoje slovo prináša pokoj a nádej do našich životov. Haleluja. Pane, patrí ti sláva, patrí ti čest. Pane, patrí ti majestát. Ja ti ďakujem, drahý Ježiš, za toto, že tvoje slovo má moc jednať a konať. Pane, modlím sa v tvojom mene a v tvojom mene žehnám ľuďom, ktorí reagovali. Žehnám im v autorite Ježiša Krista, aby Božia ruka, Božia moc pôsobila cez ich životy. Amen. Amen. Aleluja. A ja vás chcem poprosiť na záver, urobme ešte jednu vec. Hogy mész a ešte jednou.